Ні, трошки будемо. А давайте відкриємо Євангелію від Матвія, перший розділ. I was really praying about what the Lord would have me share today. And, я насправді молився, що Господь хоче, щоб я сьогодні навчав. And there's just this there's been two things basically we see here in the beginning of Matthew that the Lord's been really speaking to my heart for the last five months. І дійсно є декілька речей, які ми можемо побачити саме на початку Євангелія від Матвія, такі речі, про які Господь говорив до мене декілька місяців уже. So, Lord willing, there'll be something interesting. І тому, якщо Господня воля, то дійсно і для вас щось сьогодні буде цікаве і корисне. So, first, we'll pray. Отже, спершу помолимось. Oh, before I forget. А. Who in this room has a cell phone? Якщо в цій залі є у когось мобільний, Any будь kind. ласка. Everyone does, right? Я знаю, у всіх є You know they have мобільний. this thing where you can actually turn the sound off on them? Ви знаєте, да, там в інструкції вас вчили, як вимикати звук, да, або як ставити на вібро. If your phone goes off, I promise to dance a little bit, and it's not a good dance. І I'm е, not a good просто я dancer. хочу попередити, попередити від щирого серця, що якщо у когось в залі задзвонить під час служіння телефон, я буду танцювати. Він буде танцювати. І це буде дуже жахлива картина для кожного з вас. Тому просто заради людей в цій залі зробіть ласку, вимкніть або поставте на беззвучний. Дякуємо. Okay. First, I want to also send greetings from our church in Kharkov. Також хочу передати вітання від нашої церкви в Харкові. Вони передають, що вони всіх вас люблять. And I just want to thank the worship team this morning for the worship time. It was really a blessing to me. Також хочу подякувати групі прославлення, тому що а, в цей ранок дійсно було дуже а, чудово так в дусі славити Господа. You know, we've had Ми знаємо, що тиждень був дуже такий навантажений, незважаючи на те, що конференція закінчилася. We had this great group uh, Ця чудова команда з Індіани, з Індіанаполіса приїхала і були з нами. I'm starting to forget what my pillow looks like because I didn't get to А, sleep very я much. вже забув взагалі, як виглядає моя подушка, тому що я практично не спав цього So, тижня. but it's okay. It's worth it. We praise the Lord for what He did through the time. Але воно того варте, тому що а, Господь багато чого зробив, і ми вдячні Господу за все. We praise the Lord. We saw two people on the streets. I think two people uh, received the Lord, and one person in our church last Sunday through with the ministry of this team. А коли команда служила на вулицях, двоє людей прийняли Ісуса Христа. В церкву прийшла людина, яка прийняла Ісуса Христа. Так що слава Господу за все. Thank you for lending us Margo and Sieta. Дуже дякуємо, що ви а, дали нам а, на користування таких чудових служителів, як Марго та Свята Білашапка. Це дуже було а, теж класно, як really перекладачі вони з нами them, були, so. і ми з насолодою проводили з ними час. I promised to bring them back in one piece, and I'm pretty sure І they я still have all their arms пообіцяв and legs. батькам, що привезу, при, привезу їх неушкодженими, здоровими, і вони приїхали назад неушкоджені, принаймні, більш-менш здорові. Yeah, she still has all her arms and legs. That's all that's important. Right? Принаймні руки, ноги є, а то вже все інше, то деталі. And just thank you for the worship team again. Just after this long, tiring week, it was just just to be able to worship the Lord this morning was just like having a cup of cold water to my soul. So thank you. І знову ж таки особлива подяка групі прославлення за е, цей ранок, тому що після такого важкого тижня просто було насолодою, а як ж- жива вода, яка а, обновила душу мою. So thank you for that. Let's pray. Давайте помолимось. Lord, we thank you for your word. Господи, ми дякуємо тобі за твоє We слово. thank you for the privilege we have to be here today. Дякуємо, що маємо цей привілей бути перед тобою сьогодні. We pray we just praise you that, you know, that you allow us to, to be here. І ми вдячні тобі за те, що ти даєш нам бути тут в цей ранок. Lord, and that you don't choose the most wise, the most talented people. Що ти, Господь, не обираєш тільки самих талановитих чи самих розумних, Lord, you choose people so that you could be glorified а through- ти, when але you ти work. обираєш таких людей, через яких ти будеш прославлений і піднесений. So Lord, here we are. Отже, Господь, тут ми перед тобою, We had asked that you just push all the, the things in our minds away that are distracting us right now. І ми молимо, дай нам перед твоїм престолом покласти все те, що нас відвлікає чи бентежить зараз, щоб все це було перед тобою. And we invite your Holy Spirit to teach us now. Але запрошуємо твого Духа Святого, щоб він вчив нас. We ask that you fill us with your spirit. Молимо, наповнюй нас твоїм Святим Духом. In your name we pray, amen. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. So, I wasn't joking. We're going to read through the genealogy of Jesus Christ. Отже, я дійсно не жартував. Ми будемо читати книгу родовиду Ісуса Христа. So let's read. Uh, don't worry, it won't be a long time. Maybe. Uh, let's read verse 1 through 6 together. Отже, прочитаємо з першого по шосте вірші першого розділу Євангелії від Матвія. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, а Ісаак породив Якова. Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон. That's enough. Okay. Hope you're not bored yet. Сподіваюсь, ви ще не втомились. Okay. Sometimes we can read the genealogy and we think, why is that there? Отже, іноді ми перечитуємо родовий родовід і думаємо, навіщо I didn't було know. це так ретельно записувати. Just a list of a bunch of dead people, right? Т- Купа імен якихось людей, які жили давно і вже померли. Um, first of all, we know, I assume that you know this, that the book of Matthew was written, directed towards Jews. Я сподіваюся, що ви знаєте, що Євангеліє від Матвія було адресовано саме юдеям. And this was establishing the genealogy of Jesus Christ. І для юдеїв завжди важливо, щоб була правильно, детально записана е, родовід людини, яка важлива. If we read to the end, you would see that this is actually the genealogy of Joseph. А якщо ми дійдемо до кінця, ми побачимо, що врешті-решт це родовід і Йосипа, який був чоловіком Марії. Joseph was, we could say, the maybe adoptive father or maybe stepfather of Jesus Christ. І Йосипа можемо назвати, да, він був чоловіком Марії, а тим, хто був земним батьком Ісуса, тобто той, хто в певному сенсі всиновив його. You know that he wasn't the biological father of Jesus. Тому що він не був біологічною дитиною Ісуса. But, біологічним батьком Ісуса. According to the Jewish law that legally the Messiah, the king of Israel, must be in the line of David. Але Must be е, passed всі on through знали men. по простом, що е, Месія має прийти від роду царя Давида. And we know we know that this is this obviously is showing us the line of you know of Moses, but we know that in the book of Luke you see the genealogy of Jesus through Mary. А, you mean Joseph, not Moses. Did I say Moses? Е, а, Отже, як ми казали, а, тут ми бачимо родовід через Йосипа, да, і він проходить через Давида. І в Євангелії від Луки є родовід Марії, е, його дружини, мами Ісуса, і він теж повертається до царя Давида. Треба було каву взяти замість води. <laughs> But and we know we know that be anyway, enough of the history lesson. Let's get to the important stuff. Але досить історії, перейдемо до суті. There's a few people I want us just to look at this morning. Я б хотів, щоб ми все ж таки подивились більш уважно на деяких людей тут. Uh, there's a few people you see that you do not see anywhere else in genealogies. А в цьому родовіді є декілька людей, які не записані в інших родовідах. You see four women here. А перш за все, ви бачите, що тут є присутні чотири жінки. And that's kind of interesting. І це досить цікаво. And uh, I remember reading this uh, this January as I was going through my reading in the year, and I thought, why are they there? Я пам'ятаю, що в січні читав цей а, уривок і думав, чому жінки вписані в цей родовід. You know, I've heard teaching on it, but the Lord really just spoke to my heart a lot this year. І я чув раніше деякі пояснення, але цього року Господь е, дещо говорив до мене теж про це. Well, let's just talk a moment about these women. First, in verse 3, we see Tamara. Перш за все, в третьому вірші ми бачимо Тамару. Now, we know that Tamar was one of was married first to the son of Judah. Ми знаємо, що Тамара спершу була дружиною одного з синів Юди. And now, if you know the story in, Ju in Genesis 38, Якщо ви знаєте цю історію в книзі Буття, 38 розділ, You can write it down. We're not going to read it word for word. Ми не будемо зараз її перечитувати, можете записати і But you know the story. There is Judah gives, you know, gives his son to this woman to be married, Але там сталося таке, що Юда він одружив свого сина з Тамарою. and the man did something that made that disap- uh, that God didn't approve of, and God killed him. І цей син поводився себе не так, як було приємно Богу, і Господь покарав його, він помер. And according to the culture of that day, um, if the oldest son had a wife and they didn't bear a child and he died, she was to become the wife of the next brother. І згідно закону, щоб е, подбати про вдовицю, у якої помер чоловік, брат е, чоловіка покійного мав взяти її до себе. And if she had, when she had her first child, that child would be legally the son of the first husband. І вже від брата вона мала народити дитину своєму чоловікові, хоч той і помер, але через брата, можна сказати, родовід буде продовжуватись. Wow. That first that that first son died. The second son didn't want to um, have a child. Yes. А, отже, перший um, перший брат помер, да, її чоловік, і коли передали а, її, можна сказати, в руки для опіки іншого брату, він просто не хотів народжувати дитину, робив так, щоб вона не була вагітною. So God killed him too. Господь його покарав, і він помер. Wow. So the Judah's like, well, geez, this woman is knocking my head. Son's dead. Let's, uh, I think I'm going to hold off on giving her the third one. І Юда, він не знаємо, що він там собі думав, але третього сина він не віддав їй, можна сказати, не не сказав, щоб він взяв до себе. So he says, well, he's not old enough. Just wait till he grows up a little bit. А він сказав Тамарі, що начебто третій син ще молодий, хай він ще там виросте, і тоді він візьме її до себе. So time passes and she realizes he's not going give. І проходив час, проходило досить часу, і вона бачила, що е, цей тесть він просто не хоче її віддавати третьому синові. And this was required in that culture. Але ми знаємо, що та культура, закон був установлений таким чином, щоб про вдовицю дбали і взяли її в родину брата. And so, what does she do? Отже, що жіночці робити? She knows Judah, she knows his character, she knows where he goes. Вона бачить Юду, вона спостерігає за його життям, вона знає дещо про його характер, куди він ходить і де буває. She dresses up in a veil and dresses basically the veil was in that time um, what prostitutes wore. І вона одягає спеціальний одяг, такий як одягали жінки, які працювали на вулиці. And she sat in the road where she knew he was going to walk on his business trip and І вона сіла там при дорозі, де вона знала, що він буде ходити по своїх справах. he went into her and І він переспав з нею, They- і вона зачала дитину. well you know what they do. І народила сина. Yes. Well, basically yes. You know they they had relations together. Отже, народила сина. Yeah. this is great. So, and then she, he didn't have money, so he had given her his signet ring. І said, оскільки I'll send вона a goat to you. одяглася жінкою з вулиці, то він а, Or is it мав з нею розрахуватись. Грошей мало, але грошей не було. А, був у нього там що перстень, чи посох, чи щось таке. Він чи пояс. Він їй е, залишив He gave і her- сказав, що там пізніше I розрахуємось. think it was a signet. It was something like that and the stuff. He gave her a bunch of stuff that would identify достатньо. that who he was. А, для того, щ- але це то були речі, які були особисті. Тобто He had no idea who всі she was. знали, хто які це речі, і якщо б вона прийшла до нього, то він мав би розплатитись He з нею. sends a servant later to send the goat as payment to get his stuff back. Отже, а, пізніше він посилає слугу, щоб е, замість цих речей забрав речі, віддав гроші. She's not there. А її там нема на тому місці при дорозі. І він всіх запитував, а де ця жіночка, яка сиділа тут при дорозі, заробляла? Та тут практично ніколи не сиділа ніяка така жіночка. І тут він чує, що Тамара вагітна. Oh, she needs to be put to death. She's obviously sinned. І він весь you know? пригадав про закон Божий, She's каже: "Ну her, як you know? ти можеш, дівчинко моя, що ж ти таке ганьбу таку зробила собі?" You know, she says, "Well, don't you want to know who а вона каже: ну перед тим як ти мені щось зробиш, хочеш може дізнатись, хто батько взагалі. От у мене тут є такі штучки, сувеніри. Хочеш, обміняємось. You know, and he realized that she was more righteous than him because he sinned. І в цей момент йому було легко зрозуміти, що вона в певному сенсі була більш праведна, бо вона перша намагалася дотримуватись закону Божого про те, як дбати про вдову, ніж він. Він не дбав про неї. So we see here in the genealogy of Jesus Отже, ми бачимо в родовіді this, Ісуса Христа. This union, this, this child that came from a very bad situation. Один з його праотців був народжений uh, через таку досить uh, неприємну ситуацію. You know, for me, if I was to write the genealogy of, genealogy of Jesus and I was going to put women in there, I would put like Сера, Ребека, Якщо б я писав родовід Ісуса Христа, я намагався б його примарафетити, там самих найкращих жінок туди вписати, якусь там Сару, yeah. от чи ще когось такого. But, you know, God wants us to understand something here. Але Бог хоче, щоб ми щось зрозуміли. He takes everybody. He wants to use everyone for his glory. кожного. Господь через будь-яку людину може чинити свою волю. You know, I think this is God's mercy and his grace here. Я бачу ту дуже яскраву картину Божої You милості, know, he Божої picks тому що він е, робить великі речі через дуже недосконалих that людей. society might not look highly upon, І у суспільстві такі люди, можливо, не мають ніякої там е, пошани чи якогось там соціального місця. Mm. Second person we see in the verse 5 we see Rahab. Наступне в п'ятому вірші ми зустрічаємо з вами з жіночкою, яку звали Рагав. Now, I know in the Russian Bible it's a little bit different than in the Old Testament. In Joshua chapter 2 we see Rahab, she's the harlot that um, protected the spies. А в Ісуса Навіна, здається, це другий розділ. Ми бачимо, що Рахав вона приймає а, тих шпигунів, яких надіслав Ісус Навін. And that's the same word in, in New in the Old Testament in Ukrainian. Rahab. Rahab. да. Because in the Russian, I know it's a little different. But she, this woman, another harlot, Але professional harlot. там же в Ісуса Навіна написано, що ця жінка вона була блудницею. Well, she, what was so different about her? Але що її відрізняло від інших? She was a person when she heard, when she heard uh, about the spies and about Israel coming and, sh and their God, She responded with faith. Серед усіх мешканців цього міста вона була однією людиною, яка, зачувши багато оцих е, новин, що йде оцей якийсь там народ, у якого великий Бог, то вона єдина, яка повірила, що у цього народу великий Бог. This is a woman of faith. Це була жінка, яка мала віру. People could look at her past and say, whatever, she, there's no way that she could be useful in God's kingdom. Можливо, люди дивились на її минуле і казали: ну ніколи така жінка не зможе зробити нічого корисного для Божого царства. heard, Але коли вона почула, faith. вона таки повірила в цього Бога. І потім і вона, і вся її родина це були єдині люди з усього міста, які взагалі залишились живими. married, Потім вона одружилась, and because of her, through her, the Lord brought someone in his genealogy і саме через її віру далі Господь е, через неї е, дав життя іншої людині, яка була теж в родовіді Ісуса Христа. And then we see in verse 5 Ruth from the book of Ruth. В п'ятому вірші ми знайомити з вами, ми знайомимо з вами з жіночкою на ім'я Рут. Okay. I told you I danced. Це страшно було. Okay. Дуже близько. <laughs> Ruth, do we, what do we know about Ruth? Отже, Рут, а, She що was- ми про неї знаємо? She was not an Israelite. Вона взагалі не була єврейкою. She was a Moabitess. Вона взагалі моавітянка, тобто язичниця. And you remember there was a curse upon Moab. Але ви пам'ятаєте, що на моавський народ Господь наклав закляття. Because they persecuted the children of Israel when they were entering the promised land, before, when they were on their way to enter the promised land. Через те, що в певний момент історії, коли Божий народ ішов до обіцяної землі, муавітський народ не прийняв їх, не дозволив пройти через їхні землі. And you know the story of Ruth. І ви знаєте історію Рут. She was from a cursed people group. Вона була з народу, який взагалі весь проклятий. But you know when you know, when Ruth's uh, her you know the family came and she married the Israelite and the, he died and then she stayed with the mother-in-law. І в неї була досить драматична ситуація, коли вона одружилася там а, з чоловіком, а, який якраз був євреєм, і але він помер, і вона залишилася вдовою, і свекруха вдова, там yeah. знову ж таки всі вдови. She again by faith, she had a heart and she served her mother-in-law. Знову ж таки, у неї була віра, І ця віра зробила так, що в її серці з'явилося бажання залишитися зі свекрухою, дбати про свекруху, допомагати і годувати її до кінця. Отже, вона перейшла з групи народу рідного, але проклятого до родини Божого народу і навіть стала одною з прамам Ісуса Христа. We see here again in verse 6 Bathsheba. І в шостому вірші ми зустрічаємось а, з а, жіночкою, чиє ім'я не названо, але ми знаємо, що а, від Урієвої. Урієва, да, це Версавія. What do we know about what do we know about her? Отже, що ми про неї знаємо? You know, taking a bath up on the roof. Ну, любила приймати душ на відкритому просторі у дворі біля царського дому. О, там, де цар з біноклем гуляв. You know, and honest, obviously David is more guilty in that situation. І ми розуміємо, що в більш в певному сенсі більша відповідальність і провина саме на царі Давиді за те, що там далі сталося. Тому бо він цар, він Божа людина. But still we see here that was not you know, wasn't a good situation. Але знову ж таки, ми бачимо, що ситуація була досить драматична. There was there was penalty for that sin. That І, first а, child died. Ми знаємо, що перший е, хлопець, перша дитина е, їх е, помер. But see, in God, in His grace and His mercy, Але знову ж таки Бог по своїй милості та благодаті через її життя для своєї слави щось зробить. You know, and I think І я впевнений, що ми маємо розуміти це дуже добре. і чоловіки, і жінки. God wants to use us for his glory. Бог хоче через нас робити такі речі, які прославлять його. It doesn't matter what our past is. Незалежно від того, що там було у нас у минулому. It doesn't matter how bad our sin has been. Незалежно від того, наскільки жахливими були наші гріхи. God can change our future and use us for his glory. Господь хоче змінити наше теперішнє і наше майбутнє, щоб було таким, що прославляє його. If you still have breath left in your body. Ага. If, uh, е, якщо ваше, якщо у ваших легенях ще є uh, подих життя, якщо ви ще дихаєте, there's still a chance that God can use you. То все ще є можливість, що Бог щось хоче і може через вас зробити. You know, for me, uh, a month ago I celebrated eight years here in Ukraine. А місяць тому я святкував восьмий рік служіння тут в Україні. Uh, actually, on Friday, we ce- my wife and I celebrated five years of marriage. І також а, ми з дружиною святкували 5 років подружнього життя. Yeah, I think I saw her for about five minutes <laughs> that day. А, Мені здається, 5 хвилин я бачив We had a few її people hanging out at our house. а, ну, наодинці, бо там 59 людей були в домі. It's hard to have a romantic dinner when you have От, і 20 Трохи people in your little важко apartment. а, eating. їсти романтичну вечерю удвох, якщо поруч стоять 59 людей і заглядують на вас. I love you guys though. Ну, люблю вас, хлопці, нічого такого. So anyway, but you know, I think about, I look back on that and I think, wow, how could I have come here? Але я озираюсь назад і думаю, ну я як я, хто я взагалі? Ask my brother Seth. He's my brother Seth, the guy with the big beard. He can tell you all about me. Він може вийти дві години розказувати, наскільки я не підходжу ні для якого I'm not служіння. really talented at anything. Really. Талантів нема. I'm pretty good at eating, I think. But Тільки їм українську їжу і все. yeah, you know, not actually. I'm not even that good at it. You know, but God, because He wanted to be glorified, decided to use me. Але знову ж таки, Бог хо- захотів показати свою славу і велич, і тому він взяв мене і щось таке робить тут. God chooses people so that he can be glorified. Господь обирає таких людей, через яких ну точно точно можна сказати, що це Божа слава, це Божа робота. If God is using you, Отже, якщо Господь щось have, робить через вас, you have really no reason to be proud. То ви uh, жодного проценту не можете сказати, що вам є чим пишати, because що у вас щось таке є гідне. If God is using you, it is not because you're that great. Бо якщо Господь саме через вас щось робить, це значить, що самі по собі, ви взагалі нікчемні. Ну, вибачте, якщо я вам зруйнував сьогодні весь день через такі ствердження. Можете прийти мені в коридорі окуляри розбити, але знову ж таки, це правда. God, it's for God's glory, not for our glory. Господь все через нас робить для Його слави, не для нашої там слави чи самозадоволення, чи ще щось And this is something I wanted you to see with these women here. І це те, що я хочу, щоб ви побачили, коли ми розглядаємо життя цих жінок. Um, God is rich in mercy. Господь він дуже багатий на милість. And he wants the glory. І він хоче, щоб і ми, і всі навколо нас його прославляв, прославляли. Now, we're change things up a little bit. There's one other thing I want to share with you guys today. І е, ще одне про що я хотів би сказати сьогодні. This, like I said, is the genealogy of Joseph. Uh, я казав, що це uh, родовід через Йосипа. I think a lot of time when we read through the beginning of the Gospels and we see Mary, Joseph, Jesus. Okay. І коли ми читаємо дуже часто початок Євангелії, ми читаємо знайомі історії, що там Марія з Йосипом поїхали, були і так далі. You know, it's like the big spotlight is on Mary. От, і нам здається, що там якесь сяйво осяяло Марію, коли до неї там ангел прийшов. Joseph is like There, you know, if you ever watch a movie or a TV show, have you ever watched a movie? Ви колись дивите, дивитеся фільми чи програми якісь? We'll pretend like it's a Christian movie, okay? Ну добре, християнські фільми і програми And І ви бачите, що двоє людей там про щось розмовляють. You know, І ви бачите, що Looks like вони розмовляють, там на задньому плані якісь ще люди сидять і про щось теж, начебто, розмовляють, але там це другорядні, другопланові. Тобто це другий план, це е, масовка. They're just there to fill up the background. І ця масовка сидить там просто, щоб бути фоном для отих головних героїв, які на першому плані сидять і про щось важливе розмовляють. Sometimes that's how that's how Joseph feels sometimes. Іноді мені здається about Joseph sometimes. А іноді мені здається, що Джосеф, і це Йосип, він був саме таким актором другого плану. He just, you know, just Okay, he's just the guy that's there. Він know? просто там сидить поруч і щось своє робить, поки головні герої роблять щось головне. But I want to tell you, the Lord really has been speaking to me a lot about Joseph as an example this year. Але цього року мені Господь говорив багато саме про Йосипа як приклада того, як служити. Um, I think he was an amazing guy. Мені здається, що він взагалі був дивовижною людиною. I wish I could know more about him. Мені б дуже хотілося дійсно більше дізнатись саме деталей про нього. When I get to heaven, maybe I get to talk to him and we'll hang out. Може, коли буду на небесах, саме з ним зможу теж трохи поговорити там про певні Let's just речі. read. Але давайте трохи прочитаємо. Перший розділ 18-19 вірші. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. So, one thing I want you to realize that I believe Joseph was a man of very great character. Отже, я навіть цього бачу і хочу, щоб ви побачили, що у Йосипа був дуже сильний такий внутрішній характер. Now, sometimes we can read this and we see, okay, he finds out about this whole thing. Отже, іноді ми читаємо і дізнаємось. Отже, він узнав, що Марія вагітна. How can I get rid of this girl? І він, можливо, починає думати, так, як тепер позбавитися своєї в лапках нареченої. And I don't think that's the case here. Але я не думаю, що він так думав. Picture the situation. Просто уявіть собі насправді цю ситуацію. Remember, in this time most marriages were arranged marriages. Ви пам'ятаєте, що в ті часи зазвичай батьки домовлялися про шлюб, так, про одруження. Sometimes they were arranged very long time in advance. Іноді Sometimes. батьки домовлялися про одруження дітей ще тільки як діти народжувалися, тобто заздалегідь. He'd been around Mary, probably had seen her. Отже, він явно знав Марію дуже добре. Він явно And спостерігав за нею дуже багато. arranged, and it says that they were betrothed to each other, І отже, написано, вони були заручені. and about Mary, I mean, she had to be a pretty amazing person because God chose her, І knowing Марія, that she could handle what безумовно, God gave була her to do. неординарною дівчиною, тому що Господь обрав саме її ч- серед усіх жінок того часу Ізраїлю. She was a sinner like the rest of us, Хоча вона була грішницею, but she такою, як still всі had to have люди. a great character for Але God to choose her. в ній було щось дуже особливе, що Господь її обрав. Чо- And we Чому know Господь її in обрав? that culture, to be betrothed, it was it was a legal state. І ми знаємо, що заручені в ті часи були настільки ж офіційні, як і одруження. Але між зарученими і одруженням мав пройти деякий період часу. Перш ніж вони будуть разом і будуть уже жити разом. And but the interesting thing is that once you were betrothed, if you decided not to get married, you had to legally get divorced. Але е, цікаво було те, що Якщо ви були заручені і в цей період до одруження ви хочете скасувати заручення, ви проходите через такий самий процес, як розлучення. So it was pretty, pretty official. Тобто це був дуже офіційний такий процес. It reminds me of, well, five years ago, actually, when I got married. І це нагадує мені а, наше одруження 5 років тому. Uh, two weeks before our wedding in the church, За два тижні до а, нашого одруження в церкві we went to Zox, you know, did the whole. ми пішли в ЗАГС і підписали наші там We were, in the eyes of the свідоцтва state, про одруження. illegally married. Отже, а, держава українська нас офіційно одружила. You know, and sometimes people like to ask the, the groom the night before the wedding, you know, so, Getting cold feet? Are you thinking about running away? І а, часто люди, навіть гарні друзі, все одно запитують а, жениха а, е, в, де, в ніч перед весіллям. Ну що, тремтиш, колінки трусяться, холодний піт, чи не плануєш втекти? Well, and I thought, no. Я думав, it's already, it's already too late. Not, Та ні. Too late в певному сенсі вже пізно от передумувати в певному сенсі міняти думку. Тому що принаймні в очах закону ми вже одружені. Бо якщо зараз щось там передумати, хоча я і не хотів передумати, то вже трохи пізно. І ті з вас, хто знають мою дружину, знають, що я був останній осьол, якщо б передумав. Sometimes I'm confused she never changed her mind. От, я взагалі дивуюсь, е, і ще 30 років буду дивуватись, як вона не передумала. That's great. Even in you, I can. I guess I understand more Ukrainian than I thought. I hope not. <laughs> Um, and, it- and I, we thought of it. It was like our betrothal. Zox is like our betrothal process, I guess. А, Отже, в Right. певному сенсі для нас е, розпис в ЗАГСі було як заручений. And so they were already committed. Отже, вони вже, можна сказати, присвятили себе один одному. So Mary comes to me, hey, Joseph. Але тут Марія приходить в певний момент і каже: Ой, Йосип, щось мене нудить зранку «Oh, постійно. І Йосип такий, хм, з чого б це? «Oh, але вона каже: ну так, я вагітна, але ти не хвилюйся, це від Духа Святого. А вже ж. Але він кохав її. Він кохав її. Але вона каже йому, щось таке, що дійсно ну ніколи в історії до них і після них не може бути взагалі правдою ніяк. I still know it takes a man and a woman together to make a baby. Я давно вже е, вивчав анатомію, але е, навіть зараз пам'ятаю, що треба, щоб жіночка завагітнила. О, здається, наука не міняється, зараз треба те саме, що і в ті часи. Yeah, So she's like, Hi, this doesn't work. Тобто це не налазить ні на які вуха. And so, but he loved her. Але він любить її. And he had a choice. І у нього дійсно був цей вибір. Because a woman to be pregnant and not married, that's pretty bad according Тому to the law. що будь-який чоловік, який дивиться на свою заручену дівчину, яка вагітна, він не може так had, просто he had the right, you know, to take her before court. Він мав всі права завести її в суд і покінчити з нею. But what did he do? Але що робить він? And this gives you a little insight into his character. І це показує вам дуже сильно його характер. It says that he tried Написано, що він He did not want her to be a public example. не бажав ославити її. Тобто ославити, щоб всі дізналися, що з нею. Він you know, хотів тайкома відпустити її. You know, complete the marriage. Він знав, що він не може офіційно тепер з нею одружитися, тому що а, в очах суспільства вона грішна, вона була невірна. But he wanted to make sure she was taken care of. Але він хотів, щоб для неї це пройшло з мінімальною жертвою, з мінімальним соромом, з мінімальною ганьбою. Тому він, я вважаю, дуже сильно дбав щиро про неї. And he has that heart and I think that you're going to see that was very important І мені здається, що таке серце, як у нього було, це дуже важливо для нас з вами. He was trying to do the right thing. Бо він намагався зробити те, що правильно. And then we read on. Verse, uh, let's read verse 20 to 23. З 20 по 23 вірші. Коли ж він те подумав, <coughs> ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого і вона вродить сина. Ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все це стало, щоб збулося сказане пророком від Господа, який сповіщає: ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. You notice what the angel doesn't say. Отже, ви бачите, чого ангел не говорить. He didn't say, "What's wrong with you? Why didn't you listen to Mary?" Ангел не говорить: "Ну і що це ти? Ну можна ж було послухати Марію і повірити їй. Що ти це мучаєшся?" he doesn't say that. Він так не говорить Йосипу. Do not be afraid. Він каже: "Не бійся, не бійся взяти її." What she said is true. Те, що вона сказала, це є правда. And, and he told, and the angel goes on to tell him who І Jesus далі is and who he's ангел going to be. пояснює Йосипу, хто такий Ісус і що буде далі. I think God, God understands our hearts. Я впевнений, що Бог розуміє все, що відбувається в наших God серцях. knows that we're just human beings. We're not, Господь знає, що ми просто люди. and He is very gentle to work with us and speak to us І тому, коли він промовляє до нас, він дуже і дуже робить це а, обережно і з нашими серцями, коли він щось робить, він знає, що у нас є слабкості, тому він дуже обережний. He loves us. Він любить нас. God is not this, you know, drill sergeant, like, hey, Бог там не якийсь там генерал чи керівник, який там все порубав і сказав там ганьба вам і чого ви таке робите. For the Bible college students, God's a lot nicer than I was this week to you. Студента біблійного коледжа ремарка, що Господь більш класний і добрий, ніж like, я був з вами. On, Тому що я їм okay, цілий, uh, цілий тиждень. Хлопці встали, так, група пішли, група сіли, їмо, перестали їсти, <laughs> встали, пішли, роздали брошурки, сіли, заспівали і так далі. Вибачте, але дійсно іноді um, асистент пастора має робити деякі такі речі. Але Бог більш добріший, ніж я. You know, God is gonna speak to us. Господь він продовжує промовляти до нас. And I think that's great. He loves мені us so much. я думаю, що це неймовірно. But Його wanted любов sure- до нас. You know, this is a big deal. This whole Jesus coming to the earth thing. Але ми розуміємо, що все одно це дуже велика подія, і Господь мав простежити, що все відбувається правильно. So he made sure that everyone involved understood what was happening. Тому він всім пояснив, що відбувається. You know, he he spoke to Mary Він проговорив до Марії, and he spoke to Joseph. він проговорив до He made Йосипа. sure that both people heard independently from the Lord about this. І во- він хотів, щоб обидві сторони по- почули від Бога те, що Бог хотів, щоб вони знали. And what does he tell him? І що ж він каже їм? He says in um, okay, verse 21, he says, and you shall call his name Jesus. В 21 вірші він каже, що ти даси йому імення Ісус. I believe that in the Jewish culture, your name said a lot about who you were. Я вірю, що в єврейській культурі дуже часто ім'я людини відображало її якийсь внутрішній стан. It was a key to your character. Це був, можна сказати, такий ключовий а, ключова назва вашого характеру. And even though Mo, uh, Joseph, Moses, і а, отже, Йосип was not Jesus' biological father. Він не був біологічним батьком Ісуса. Jesus, uh, God said, I want you to name him. Give Бог him сказав, але я хочу, щоб ти дав йому ім'я, щоб ти його назвав. And actually, what does the name Jesus mean? І ви знаєте, know? що знає ім'я Ісус, правда ж? Anyone Хто know? Бог спасає. Yeah. So really, he is. Да, тобто він дійсно God є, that saves. ким він є. Ісус є Yeah. Бог, який спасає. And this is an interesting thing. Just for a moment, I want to speak to men here. І а, хочу на хвилинку а, проговорити до чоловіків, які Women, you присутні can тут. listen to. It's fine. Ну, жінки, ми не виходимо з вами з залу, але That's <laughs> what I was actually going to say. будемо She reads підслуховувати. my mind. It just translates what I really want to say. Да. Um, when a father in this culture gave a name to his В єврейській культурі, коли батько давав, вибирав ім'я для сина, he was wishing or blessing him with hopefully a good character. Він в певному сенсі намагався благословити сина. Він в певному сенсі хотів вкласти свої надії, сподівання і побажання для майбутнього свого сина. He was forming his son's identity as a man. Він практично формував а, с- суть свого сина, який він буде чоловік. And I think І я вірю, that men що коли who чоловік have children, have sons, а, має especially, сина особливо і you are дочок, responsible before the Lord то саме ви, чоловіки, відповідальні перед Господом to за те, щоб працювати над формуванням характера вашої дитини, щоб ваша дитина жила у святості, щоб ваша дитина ставилася до жінок правильно і шанувала Бога. It's Тобто це не просто там дали якесь красивеньке ім'я. It's giving, чи ім'я там прадідушки. Uh, what? being an example for them. А тому що а, е, ви коли даєте ім'я, ви стаєте зразком для цього хлопця, якому ви дали They ім'я. will learn І вони будуть ставитись до жінок так, як ви ставитесь до вашої дружини. And your daughters are going to learn how they should be treated by the way you treat your wife. І також, якщо це ваша дочка, то вона буде потім дозволяти хлопцям ставитись до неї так, гідно чи негідно, як ви ставитесь до вашої дружини. And even your daughters. І це стосується ваших дочок. Те, як ви ставитесь до них, те, як ви любите своїх so, дочок, це при, приклад so для них. Around, І якщо якийсь там uh, like, странного віда чувак да, підійде you know? колись до неї в клубі, і він не буде говорити до неї, ставитись, навіть дивитись, як ви це робили. Якщо він не буде хоч якось повагу якусь проявляти, як ви, то вона зразу відключить цей says, персонаж away, і скаже: Ти вільний. Ми не один для одного створені. Now, I have really amazing parents. Ну, у мене взагалі дивовижні батьки. Now, I realize now that I'm older that it's rare to grow up in a Christian home. І тепер, коли я вже старший, я знаю, що це взагалі привілей і честь бути вирости в християнській родині. There's eight boys and three girls in my family. У нас там вісім хлопців і тільки троє дівчат. I'm number three. My brother Seth is number seven over there. Я третій в родині. He's Мій брат Сет, він сьомий, він десь там посередині. You know, I a I'm a missionary today Я сьогодні вже місіонер. more because the example of my parents than because than from any other school or teacher I ever was І в around. співвідношенні в більшості я місіонер сьогодні саме тому, що мої батьки, your parents what? They were a bigger example to me to be a missionary than Вони для мене були найбільшим прикладом місіонерського життя, ніж будь-де когось я там чув чи читав, чи ще щось. My dad wasn't perfect. Хоча мій тато все одно недосконалий. doesn't listen to this. Сподіваюсь, йому ніхто не перекаже, і це відео ганебне не покаже. You know, but I saw the reality of Jesus in his life. Але знову ж таки, я бачив реального Ісуса Христа в його житті. The way he treated my mom prepared me for my wife. те, як він ставився до моєї мами, приготувало мене до того, як тепер я буду дбати про мою дружину. I have three sisters. One У мене two три сестри, одна молодша, старша, дві молодші. They're all married now. Зараз вони вже всі Praise the Lord. Слава Господу, видали. We can sleep better at night. Тепер можна спокійно спати, не <laughs> You know, боятись за there guys that would come around and want to date them, І були часи, коли до них там підвалювали якісь там парубки і хотіли з ними там and чи щось. if they didn't act Якщо ми там бачили, що вони не ставляться з такою повагою, ну дівчата бачили до них, як там батько, брати і так далі. Ми сказали, хлопці, краще йдіть самі, просто йдіть. Or if they швидше. don't want to take a hike, they're like, "Hey, dad, brothers, go talk to them for me." Або вони просто з'їжджали і казали, брати, поясніть йому, чому він має йти I think звідси. Seth and I really enjoyed that ministry. О, це то дуже подобалося. We love От scaring the boys that проваджувати came around. бойфрендів моєї сестри, моїх Hey, the сестер. way my sisters figured it is, if the guys were afraid of us and they weren't going to stand before us, then they weren't good enough to be husbands. І е, мої сестри роз, розмірковували дуже правильно, що якщо їхні хлопці бояться нас, не можуть нам чесно сказати, що будуть дбати про них, там пообіцяти в присутності сімох братів, да? От, то і не треба такого хлопця. Хай йде собі лугом. But the point is, полем. Fathers and mothers, especially fathers. Але знову ж таки, що важливо, щоб батьки, God тати і мами you to form the character of your children, Бог, Бог be an example очікує for them. від вас, щоб ви формували характер і майбутнє вашої дитини в Божій волі. You know, and, and I'm, I'm here to stand to tell you that God honored my parents. І я сьогодні знову ж таки свідчу перед вами, що Господь він вшанував моїх батьків в цьому you know, in the lives of my family. My, я all це спостерігаю all my житті family walks with the Lord, we усієї serve the Lord. родини. Всі брати і сестри, всі тримаються за Господа. I just praise the Lord that the Lord gave me parents that lived what they believed. І я вдячний Господу, що мої батьки, як то кажуть, знаєте, жили тим, во що вірили, да? тобто і говорили і робили I'll tell you what, they kept us in church. І знаєте, вони самі тримали нас в церкві, саме you what, If you have children, you think, well, we don't have time because we don't Якщо have time together. ви, як батьки, so кажете, we'll go to «Ну, church when they're older. нема часу, там можливо або довго збирати дітей. Ми підемо зараз, If а you дітей візьмемо через 5 років в церкву. You are failing as a parent if you do not bring your kids to church. Якщо тільки ви робите таке рішення, ви вже як батьки провалюєте один з тестів, який Господь перед вами поставив. Do you want them to walk with the Lord? Якщо ви, хочете, щоб вони жили з Господом, вірили і любили Бога, Let them see you worship God. Вони мають тут бачити, як ви вклоняєтесь Богу, принаймні з іншої кімнати чути, як ви тут співаєте. So anyway, sorry if that was harsh, but Вибачте, якщо я занадто I, різко, I можливо, think I'm so з glad вами that my говорю. parents made that a big Але знову priority. ж таки, я усім своїм життям зараз радий, щасливий, вдячний, що мої батьки тягали мене в церкву, коли треба і коли не треба, як то кажуть. Okay, I won't be mean anymore. Далі йдемо. But m- you know, we see here God gave entrusted Joseph with this responsibility. Але ми бачимо, що коли Господь сказав Йосипу, ти даш йому ім'я, це значить, що він дав повну відповідальність за маленького Ісуса саме Йосипу. Uh, let's read verse 24 24-25 вірші. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як велів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому ймення Ісус. So, when Joseph woke up, what did he do? Отже, коли Йосип прокинувся, що він зробив? Man, what did I eat for dinner last night? Зівнув пояс, потягнувся і подумав, що ж треба було на вечерю з'їсти, щоб таке приснилось. What was in those palmini? I don't know. Які єврейські пельмені? Здрасте вам. Фаршмак. Це ж Фаршмак. Єврейська їжа, не пельмені. Hey, they were, they were all beef. Ти ще скажи пельмені тут, well, буде тобі зараз вареники. Okay, stop. <laughs> no, he obeyed immediately. Отже, він встав і написано, що він зробив точно так, як сказав ангел. God expects us to obey him when he speaks to us. І хочу вам сказати, що коли Бог щось говорить до нас, він дійсно чекає, що ми просто його послухаємось. Let me think about it for a year. We'll see when the baby's born, we'll see what he looks like. Йосип не сказав, ну не знаю, mm. почекаємо, хай народиться, подивимось на личко, глазки, як там мушки. то може дійсно Ісус назвемо. No, he, he obeyed immediately. Ні, він зразу послухався Господа. He was a man of faith. Він був людиною віри. And remember, this was not his biological child. І знову ж таки, пам'ятайте, він готувався дбати не про свою біологічну дитину. He took care of Jesus. And we're going to see in chapter 2, we won't really look much into it. Він дбав про Ісуса, Божого Сина. І в другому а, розділі ми не будемо багато Don't worry, I'll читати. get out of here before 4 o'clock. От, до четвертої години точно закінчимо. No, no, Ну, я, я до другої, а він до no, we'll be done soon. четвертої. Don't worry, don't worry. We'll be done soon. Just, you know the story. Uh, Але ви chapter знаєте 2, історію другого розділу, так? you know, the, the wise men, the magi, come from the east. Прийшли мудреці з, о, зі сходу. Come, following the star, looking for the Messiah. Ішли за зіркою, шукали царя Месію. You know, they went. They asked Herod, "Hey, where's this, you know, this child born king of the Jews?" Прийшли мудрі до царя Ірода, запитують, де народжені цар юдейський. Well, Herod didn't like the competition, so he wanted to find out where Jesus was so he can kill him. Цар Ірод не був готовий, щоб ще якийсь інший цар з'явився. І тому він наказав, щоб знайшли народженого Ісуса і вбили. Але 13, 14 вірші, подивіться, написано, як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми дитятко і матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятко шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, взяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. And let's read verse 19 to 22. З 19 по 22. Ус... вибачте. З 19 по 22. Коли ж Ірод умер, ож ангел Господній з'явився в Єгипті в вісні Йосипові та й промовив: Уставай, візьми дитятко та й матір його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він устав, взяв дитятко з матір'ю його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та почувши, що царює в юдеї Архилай, замість ірода батька свого, побоявся піти туди він, а в вісні, остережений, відійшов до країв галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він, Назарянин, буде званий. What do you see about his character here? Отже, що ми ще бачимо тут стосовно Йосипа? He had a relationship with God. У нього були стосунки з Богом. The Lord would speak to him. Господь говорив до Йосипа. And what did he do? І що Йосип робив? His focus, we see here, Ми бачимо його вся увага була в тому, щоб захищати свою родину. Захищати дитину, яка знову ж таки навіть не була його біологічним сином. He did what it took він робив все необхідне, щоб таки захистити цю маленьку дитину. And for me, this this speaks a lot to me personally. І знову ж таки, до His- мене особисто це багато про що Joseph's говорить. life speaks to me a lot right now. Взагалі, Йосип, Йосипове життя багато про що мені For говорить. me, uh, those of you that know me know that my wife and I have been working in orphan orphanage ministry for. My wife's worked in orphanage ministry for at least 16 years, and together we've been for five, over five Ті з вас, хто більш-менш знають нашу родину, ви знаєте, що моя дружина служить в інтернаті вже десь близько 16 років, і я вже досить багато з нею там зараз служу. We know that God has a heart for orphans. Ми знаємо, що Бог в серці своїм дуже сильно дбає про сиріт. His heart is that they be taken care of. Ми знаємо, що його серце обтяжене тим, щоб дбати про сиріт. And for us, we want to help these kids come to know Jesus Christ. І ми дуже хочемо, щоб ці діти в інтернаті прийшли до того, щоб вірити в Ісуса Христа. And we want them not just to pray a prayer, we want them to have successful lives walking with Jesus Christ. І ми не хочемо, щоб вони просто помолились, мали цю мінімальну віру, щоб попасти в небеса. Ми хочемо навчити їх, як жити постійно з вірою в Ісуса Христа. And I look at Joseph as a great example. І я тепер зараз розглядаю Йосипа як досить такий важливий приклад. God entrusted him to care for a child that was not his biological child. Господь довірив саме Йосипу дбати про Ісуса, про Божого сина, хоч він не був і його сином. He was to form his character, give він him a мав name, вкладати і формувати його характер, raise him up, you know, зрощувати well, його, so дбати. Easy, but... Хоча можна сказати, що Ісус, він же ж був досконалий, то то було трохи he never, he never trouble, легко, you know? може, не треба було там виховувати, but моралі читати, і наказувати. Name, Але все одно дбати, дати ім'я, формувати характер і так далі. speaking this to God wants me to build into the lives of these kids Господь to help говорить до form their мого character for серця, Jesus Christ. що я маю формувати життя цих дітей, дбати Because про їхній his heart характер, is for these служити їм. Тому що Бог все це робить для цих дітей, він And, дбає про них. You know, and then I see in chapter two, it's even more challenging for me. І я бачу, що в другому розділі відбувається те, що для мене ще важче. Joseph protected him, did what he could to protect him from the dangers in life. Ми бачимо, що Йосип робив, робив серйозні речі, щоб захистити навіть життя Ісуса Христа від тих, so, хто намагалися його вбити. There's definitely an application for parents with their children. Absolutely. Тому а, точно ми можемо сказати, що батьки, які вже мають дітей, можуть для себе взяти тут важливий урок. But also I think there's an example to people for us who serve with orphans. Але а, е, ті з нас, хто служать а, ем, сиротам або думають про це, це теж для нас гарний приклад. There's also, I think, an example for us as we have younger believers come around us. І взагалі для нас віруючих, а, ми знаємо, що навколо нас є люди, які можливо тільки-тільки прийшли до Бога. Maybe people that don't have the same experience, don't have the same family life we have. Можливо, люди, які не мають такий досвід, як ми, не мають родину, як ми, не мають ще щось таке, що нам Бог дав. If God puts a younger believer in your life, to fellowship, I believe that we have responsibility to be God's, God's hands, God's feet. Якщо Бог привів у ваше життя і познайомив вас з людиною, яка можливо тільки-тільки прийшла до Господа, то скоріш за все, що Бог хоче, щоб ви приймали участь в житті цієї людини, зміцнювали її, служили і формували її характер. Але зараз Господь кидає такий виклик мені і моїй родині, тому моліться. за нас, коли ми служимо цим всім дітям. You know, my wife, uh, in their, her and her family's years of ministry, we've seen a lot of people that have grown up from the orphanage and serve the Lord today, or are in ministry, full-time ministry today. Ми бачили дітей. Jesus. Моя ж дру- дружина бачила дітей, які е, рос- росли в інтернаті, виросли і стали служителями Божими. So І we see це наша мета. God, just like these women in the genealogy, Doesn't matter what their past Отже, Господь, так само як з цими жіночками в родовіді Ісуса Христа, хоче служити через нас з вами, людям, чи то сиротам, чи іншим людям, щоб вони теж могли бути частиною родовіду Ісуса Христа в тому сенсі, що частина його родини. God wants to use us бо хоче е, використовувати нас. Are we willing to be used by him? Чи ми готові поступитись і не заважати йому, щоб він щось через нас робив? Maybe it's as a parent. Можливо, як батьків в якості батьків, Maybe it's ministering orphans. Maybe it's можливо, в якості служителів в дитячому будинку, можливо, вдочерити чи всиновити дитину, Maybe it's just guardianship of orphans, you know? або а, е, просто брати а, е, опікунство. Maybe it's just ministering to the younger believers around us that don't have the same experience. Або служіння тим, хто просто не має такого досвіду, як ми, чи не має такої міцної віри, як ви. You know, it's it's it's not an easy call. Знову ж таки, це не такий собі легенький поклик. But you know, God is giving it to us. Але Бог дає це нам. So I just encourage you to look at look at the life of Joseph. There's not much to read. Отже, я закликаю вас просто передивити життя Йосипа. I want to be more like Joseph. Тут не так багато читати, але я хочу, щоб а, я теж в чомусь був на нього схожий. Pray for us. My wife and I have a strong desire to uh, work with orphans as they graduate. Знову ж таки, а, моліться за нас, дружиною, бо у нас є сильне бажання працювати з сиротами, також коли вони вже а, покинуть We're а, really ці всі praying заклади. that the Lord provides a house so that we can take kids while they study in uh, училище. Е, і ми дуже багато молимось, щоб е, Господь дав нам дім, в якому ми зможемо жити разом і приймати цих дітей, коли вони випускаються з з е, дитячого будинку, і поки вчаться, наприклад, там в училищах чи десь, щоб жили вони з нами. І щоб ми могли просто тренувати їх і вчити якимось практичним речам в житті і безумовно хождінню в Господі. also, if the Lord's will, we'll adopt whoever the Lord І allows us to. якщо But буде воля Божа, Not щоб ми because, можливо oh, усиновили wow. чи вдочерили когось ask з my brother дітей. Seth. I'm really not that special. А, знову ж таки, можете запитати Сета, я не такий особливий, який там, But знаєте, I see what God's благодійник call is якийсь. here. От, але я бачу Божий поклик. He's not looking for talented people. І я знову ж таки переконався, що Бог не шукає самих там талановитих I mean, і продвинутих. He's not looking for the best. He's looking for people that are saying, "Okay, Lord, I'm willing to, to be used. Use Він me. не вибирає там слівки общества, найкращих не а, відкликає. Він робить все це через нас з вами, звичайних людей. Guys, he's given us the Holy Spirit. Тому що він кожному з нас дає Святого Духа. And the Holy Spirit empowers us to live Christian lives and to serve І Дух Святий, Він уже дає кожному з нас неміряно сили і умінь, і всього необхідного, щоб служити всім цим людям. That's all we need. І це все, що нам треба.